Möhtərəm möminlər, möhtərəm möminələr, hər kəsi Allahdan qorxmağa çağırıram. Allahdan qorxun və Allaha, Allahın sizə verdiyi İslam neymətinə görə şükür edin. Bu elə bir nemətdir ki, onun əvəz edicisi yoxdur. Ondan üstünü, ondan yüksək yoxdur. Və İslam dini bütünlükdə gözəldir. Gözəlliklər toplusudur. İslam dini şamil, kamil bir dindir. İslam dini Allah Subhanahu tərəfindən nizamlanmış bir dindir və Allah Subhanahu tərəfindən qorunan bir dindir. İslam dini, İslam şəriəti Allah Subhanahu kamil hikmətinə və ədalətinə əsaslanır. İslam dinində naqislik yoxdur. Və Allah Subhanahu taala yaratdıqlarını gözəl tanıyır. Gözəl bilir və onlara nə layiqdir və necə layiqdir və ən yaxşısı necədir onlara əmr edir və pisliklərdən çəkindirir. Necə ki Allah Subhanahu taala Mülk surəsinin 14-cü ayəsində buyurur: "Ələ ya'lamu men xalaq" Və huvə latifül xabir. Hər şeydən xəbərdar olan, hər şeyin incəliyinə qədər bilən Allah yaratdıqlarını daha gözəl bilmirmi, tanımırmı? Həqiqətən Allah Teala yaratdıqlarını gözəl tanıyır və ona görə də onlara uyğun şəkildə şəriət əmr edib. Onlara uyğun şəkildə buyurur. Və İslam şəriətinin əmr etdiklərindən, buyurduqlarından ən əsas məsələlərdən biri də qadınlarla bağlı olan məsələlərdir. Hansı ki, bugünün gündəmidir. Qadınlarla bağlı olan məsələlər, qadının İslamda yeri, ümumiyyətcə qadının hökmləri, qadının qorunması, qadının əxlaqı, tərbiyəsi, qadının ailədə yeri, cəmiyyətdə yeri, qadının yüksək məkanəsindən danışır İslam dini. Və Allah subhanət hala bu şəriyyətlə, İslam dini ilə qadının haqlarını qoruyur həmçinin qadının haqları nədir və üzərinə düşən vacibatlar nədir, onu bəyan edir. Çünki qadın İslam ailəsinin təməlidir. İslam ailəsinin dirəyidir. Çünki qadın bir qul olmaqla yanaşı, Allaha bir qul olmaqla yanaşı, gözəl bir anadır, şəfqətli anadır, şəfqətli bacıdır. Qeyrətli qadındır, zövcədir. Və atasının, qardaşının qeyrətini qoruyan bir qızdır. İslamda qadın yüksək, uca məxluqatlardandır. Ona görə İslamda qadın böyük bir məktəb, böyük bir mədrəsədir. İslam dində qadının məkanəsi, ucalığı var. böyük, əzimkar kişiləri yetişdirən də gözəl, əxlaqlı, tərbiyəli, ailəsinin qədir qiymətini bilən analardır. Kişiləri də kişi həddinə çatdıran qadınlardır. İslamda qadın bu cür tanınır. Qadınlar kişilərin qulları deyil. Alınmır, satılmır. Qadınlar Allah talanın istədiyi kimi gözəl şəkildə qorunmalıdırlar. Onlar hörmətə layiqdirlər. Onların qədrini bilmək lazımdır. Və əgər baxsaq ki, qadının roluna qadın həqiqətən İslamda ən gözəl tərbiyyəçidir. Çünki tərbiyənin kökü başlanıcı ondan başlayır. Və İslam gəldiyi zaman qadının halına baxın. Və yaxud da İslamdan kənarda qalmış qadınların halına baxın. İslam gəldiyi zaman qadınların hal nə idi? Alınırdı, satılırdı, hədiyyə olunurdu. Dünyanın hər bir yerində. İslam gəldiyi zaman qadınların halına baxın. Hər kəs onlara şəhvət nöqtəsi kimi baxırdı. İslam gəldiyi zaman qadınlar günahsızcasına öldürülürdü. Diri-diri torpağa bastırılırdılar. Qadına yanaşma belə idi. Lakin İslam nə verdi? İslam qadınları kişilərlə bərabər etdi. İslam dini, İslam şəriəti qadınlara kişilərin hüquqlarını verdi. İslamdan öncə qadın mülk mal sahibi ola bilməzdi, miras ala bilməzdi. Lakin Allah subhanətələ ədaləti ilə, hikməti ilə qadınların haqlarını verdi. Və qadınlar kişilərin əkizləridir. İslam dini qadınları yüksək mərtəbəyə ucaqdı. Və bu barədə Allah subhanətələ buyurur ki, فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل min, minkum min zekarun ev unfe. Alta buyurur ki Ali İmran suresinin 195. ayetinde Rabbiniz size cevap vererek buyurdu. Men hiçbir min am, men amle enni la uduyu emele amilin minkum sizlerden hiç kesin bir amel edenin emelini zayi etmerem. ister kişi olsun ister kadın. İslamdan qabaq qadına belə baxılmazdı. Həmçə Allah buyurur, Mən əmlə salihən min zəkən əv unsə və hum mu'min fələnuhiyyənləhu həyətən tayyibə və nəziyənləhum əcrəhum bi əhsəni mə kənu yə'məlun. Nəhl surəsinin 97-ci ayəsi altıya buyurur. İstər kişi olsun, istər qadın olsun, iman gətirdikdən sonra salih əməl edərsə, biz ona bu dünyada gözəl həyat verərik və axirətdə də onların etdiklərindən daha gözəl şəkildə, daha artıqlaması ilə əvəzini verərik. Bəli, qadınla kişi bərabərdir. Cənnət də kişilərə məxsus deyil. Hörmət də kişilərə məxsus deyil. Qadınlar kişilərlə ortaqdır. Həmçinin Allah buyurur: "Ya eyyuhən-nas, inna xalaqnakum min zakarin və unsa." Hucurat surəsi 13-cü ayə. Ey insanlar, biz sizi kişidən və qadından yaratdıq. Qadın kişi ilə bərabərdir. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v Buxarə Müslimdə Əbu Hüreyrədən keçən rəvayət olunan hədisdə buyurur ki, İstəvsu bin nisə xeyra. Qadınlara xeyri buyurun, xeyri tövsiyə edin. Həmçinin Əbu Hüreyrədən rəvayət olunan başqa hədisdə Peyğəmbər s.ə.v buyurur. Əkməli müminin imanən, əhsənuhumu xuluqa. Möminlərin ən kamil imanlısı, əxlaqı ən gözəl olanıdır. Əksində onu buyurur, Allah Rəsulü Allah sağlıq səhəm olsun. Və xiyarukum, xiyarukum linisəihim. Və sizlərin ən xeyirlisi, qadınlarına ən xeyirli olanıdır. Hədisi İmam Tirmizi rəhməhullah rəvayət edeyim. Həmçin başqa bir hədsə Peyyəməsən buyurur, Rifqan bil xavari, qadınlar işarə edir ki, buyurur ki, şüşələrlə ehtiyatlı olun. İslam dini qadın şüşə adlandırır. Zərifdir, incədir. Ona görə bu rəftar olmaz, təhqir olmaz, söyüş olmaz və s. Necə ki, İslam dini həmçinin qadınların azadlığını, onların insanlığını, onların qadınlığını qoruyur. Əgər İslamdan kənara baxsaq, gözəl bir şübhələri var. Kişi ilə qadın bərabərdir. Bəli, İslamda da gözəl e, kişilərlə qadın bərabərdir. Lakin bu kəlmədən istifadə edib şübhələr atırlar. Və İslamdan kənarda qadınlara baxsan, qadınlar da kişi kimi silah əlinə almalıdır. Sərhədləri qorumağa çıx elə. Qadınlar da kişi kimi ağır işlərdə, mədənlərdə işləməlidir. Bərabərlik bu deyil. İslam dini qadın kişi bərabərliyin buyurub, lakin hər kəsin özünə xas, xüsusi formada. Allah Teala kişiləri qüvvət sahibi yaradıb ki, işləsinlər, qazansınlar, ailənin, dövlətin qeyrətini çəksinlər. Lakin qadınları da qadın incəliyində müəyyən məsuliyyətlərlə yükləyir. Qadın da böyük vəzifə sahibidir. Kişilərin bacarmadığı vəzifələrin sahibidir. Övlad doğmaq, həyata gətirmək, onu gözəl şəkildə tərbiyə etmək, cəmiyyət üçün kişilər və qadınlar yetişdirmək. Hansı ki, kişilər bunu bacarmır? Ona görə kişi və qadın bərabərliyi dedikdə bundan müəyyən məqsədlər üçün istifadə etmək olmaz. Və yaradan Rəbbimiz kimin nəyə qadir olduğunu daha gözəl bilir və ona uyğun şəkildə buyurur. Və bu gözəllikdən sonra, İslamda olan bu qədir qeyməti bildikdən sonra, ey möminə bacı, nə istəyirsən? Nə istəyirsən bu yüksəklikdən, bu ucalıqdan başqa? Bil ki, Allah Taala sənə haqqlar verib və səni qoruyur. Səni qoruyur. Ətəstəbdilunə Ətəstəbdilunə ləzi huvə ədnə billəzi huvə xeyr? Yəni, bəyəm, aşağı alçaq şeyləri ucalıqla, yüksəkliklə, nemətlərlə dəyişmək mi istəyirsən? Nə istəyirsən bu ucalıqdan sonra? Açık aşağı gezmek mi? Özü sat, satı, almak satmak mı? Ne istiyorsan? Bəyəm sənə nümunə olaraq möminlərin ahlağı kifayət deyilmi? Ayşə anamızdan örnək götür, Xədicədən, Fatimədən örnək götür və qeyrilərindən. O Ayşə anamız ki, Ömər radiyallahu anhu Əbbakir və Peyğəmbər Səmin qəbrinin adına dəfn olduqdan sonra buyurur ki, mən o və bir də hicabsız girmədim. Qəbirlər var idi o evdə. Biri əli, biri atasının qəbri. Qeyrət sahibi, pak anamız Ayşə buyurur ki, Öməri, Ömər radiyallahu anh o evdə dəfn olduqdan sonra qəbirdə olan meyitdir. Buyurur ki, mən o evə hicabsız girmədim. kifayet değil mi ki, ey möminə bacı, Ayşə radiyallahu anhadan ibrət götürəsən? Ya Fatimeden hansı ki bütün dünyadan zühd etmişti Ya Sümeyyeden hansı ki İslamın ilk şəhidlərindəndir. Ya Xədicədən, Allah salam gönderdiği bir kadından hansı ki bütün her şeyini Allah yolunda harcamıştı. kifayət deyilmi sənə örnək olaraq? Ya bu örnəkləri tərk edib, qərbin qadınlığı rəzil edənlərindən, qadının qadınlığını əlinə alanlardan mı örnək götürəcəksən? Və siz hara baxırsınız, ey kişilər? Nə qədər qəflətdə oturacaqsınız? nə qədər qeyrətin əldən getməyinə göz yumacaqsınız. Ona görə, ey möminə bacı, düşün, fikirləş, fikirləş ki, Allah sənə nələr verib, onu nə ilə dəyişmək istəyirsən. Və ona görə, Allahın sənə verdiyi bu neymətlərə görə həmd elə, Allaha şükür elə, gözəl şəkildə hicablan, İslam əxlaqı ilə, İslam tərbiyəsi ilə, Peyğəmbəsəm sünnəsi ilə, Allahın kitabı ilə əxlaqlan. Doğrudan da bu sənin üçün yeganə çıxış yolu, yeganə nicət yoludur. Yoxsa o kəslərdən olasan, olarsan ki, haqqında Peyğəmbərsən buyurub ki, cəhənnəmin əksər əhli qadınlardır. Allah Teala buyurur Əhzab surəsinin 30-cu ayəsində: "Və qarna fi buyutkum" Evlerinizde karar tutun. Ve la teberracne teberrucel cahiliyetil ule. İlk cahillik dövründə İslamdan öncəki dövrlərdəki kimi açıq saçıq çıxmayın. Həmçinin Allah buyurur: "Ya eyhan nabi, qul li azvajika ve banatika ve nisa'il mu'minin yudnina aleyhin min jalabibihin." Ahzab suresi 59. ayet. Buyurur ki Allah "Ey Allah'ın elçisi, ey peygamber, qadınlarıma, qızlarıma və e, möminlərin qadınlarına əmr et ki, buyur ki, cibəblarını, hicablarını giysinlər, yəni gözəl şəkildə örtünsünlər. Və e, bu günlərin məhsəf, bəzi möminələr var ki, özlərini örtünmüş sayırlar, özlərini hicabda sayırlar, lakin hicabsızlarla onlar arasında fərq qalmıyor. Hicab öz gözəlliyində, genişliyində olmalıdır. Qadının hicablanması, zinətlərini örtməsi deməkdir. İstər bədən zinətlərini, istərsə bəzək zinətlərini. Və e, bugünkü gün müsəlmanların halına bax. Və e, bugünkü gün möminlərin, möminə qadınların halına bax. Hər kəs otursun bir düşünsün, Peyyəməsənin sünnəsi ilə özünü müqayisə etsin. Düşsün də hansı ucalıqda, özü hansı dərədədir. Və bil ki, ey möminə qadın, sən İslamda qorunan, qorunan bir lal cəvahirətsən. Ona görə öz ucalığı qoru. Və ibrət alan kəslər o kəslərdirlər ki, onlar başqalarından ibrət götürənlər. Onlar ayələrdən, hədislərdən ibrət götürər, başqalarına ibrət götürər, hə, öz başına gəlməmiş. Və elə düşünməyin ki, və qadınlar elə düşünməsin ki, şir ağzını açıb üzərinə gəldiyi zaman ona təbəssüm eləyir. Bu günlərin yer üzü iki ayaqlı şirlərlə, iki ayaqlı canavarlarla doludur. Bir iki müminə qadın Səni parçalamağa hazır olan canavarlar şirlər doludur. Ehtiyatlı ol. Allah talan buyurduğu kimi qorun. Bu sənin namusunun, ismətvin qorunmağına dildən dilə düşmək, düşməyin üçün ən gözəl və yeganə səbəbdir. Bu günlərim İslamın düşmənləri fikir müharibəsi ilə həm də qadınları açıq-saçıqlığa çağırırlar. Qadınların açıq-saçıqlığa çağırılması Qadınların əslində mənafi üçün deyil, onlara haqları qorunması üçün, onların bərabərliyi üçün deyil, əslində onları həlak etmək üçündür. Əgər dərindən düşünsən, bunu dərk edəyərsən. Bax ki, bax ki, qorunan həqiqi möminə qadının üstünlüyünə, ocalığına və bax öz halına gecə-gündüz bayırda işləyirsən, qaydandan sonra ev işləri də sənin üzərində, ərə xidmət, uşaqlara xidmət də sənin üzərində, Bütün işlər sənin üzərindədir. Bütün çətinliklər, əziyyətlər sənin üzərindədir. Hansı bərabərlik ki? Hansı bərabərlik? Və çox təəccüblü orasıdır ki, bu günlərim bu fikri yayanlar içində <coughs> sapı özündən olan baltalar da var. bugünlərin bu fikri yayanlar içerisinde kadın kişi ixtilafını, qarışıqlığını beraber işlemeyi, qadınları açıq saçıqlar çağıranlar içinde İslamı iddia eden və yaxud da müsəlmanlar da var. Və şübhə salırlar ki, insanların, xüsusən kadınların qəlbinə ki, hicabda kaldığın zaman haqların tahtalanır. ev məhbususan. Amma əslində belə deyil. Əslində qadın evin xanımıdır. Qadın evin xanımıdır. Və xanım ağır işlərə buyurulmaz. Və kifayət edər ki, bir qadına bunları dərk etmək üçün qeyri-İslam cəmiyyətlərinə nəzər salsın və orada qadınların halıyla maraqlansın. Ona göre ey Müslüman kadın, Allahın kitabından, Peygamber səsəm sünnəsindən sıxı yapmış. Ona göre de ey toplanan, toplantı quran kadınlar, toplantılarınızı da yalnız Allahın dinini öğrenin ve öyrədin. Ona göre de ey Müslüman kişiler. Ey aile sahipleri, ey atalar, ey kardeşler. Evinizde ailenizi İslam terbiyesinden terbiyelendirin. İslami elimler öğretin. Cahil kalmasınlar. Alta buyurur Er-rical kavvamun alel nisa. Kişiler kadınlar üzerinde güç kuvvet sahipler, Ve kişiler bu işte sorumludurlar. Məsuliyyət daşıyırlar. Mesela buyurur hədisdə: ما tərəktü bə'di fitnətən hiyə ədarru alə rücəli minə nisə özümdən sonraya kişilər üçün qadın fitnəsindən daha şiddətli, daha təhlükəli, daha ziyanlı bir fitnə bıraxmadım. Həbsi İmam Buxari və Muslim Usam ibn Zeydən radiyallahu anh rəvayət edir. Bilin ki, qadınlar fitnədir. Əgər İslamı tətbiq etməsələr, ona görə haqqınca Allah talanın şəriyyətindən tərbiyələndirin onları. Həmçinin Həzrə Peyyəməsən buyurur, Fəttəqu dünya və təqu nisə. Dünyadan qorxun və qadınların fitnəsindən qorxun. Dünya fitnəsindən qorxun və qadınların fitnəsindən qorxun. Həqiqətən, Bəni İsraildə ilk baş vermiş fitnə qadın fitnəsidir. Hədsi İmam Muslim, Əbsəli Qudri radiyallahu anh rəvayət edib. Əudu billahi minəşşeytanirracim. Ya eyyühellezine amenu bu enfusakum ve ehlikum nara. Alta buyurur. Ey iman getirenler özünüzü ve ailenizi cehennem odundan koruyun. Bil ki ey Müslüman kişi sen ailen barasında sorumlusan. Qiyamət günü sorulacaksan, Alta buyurur. Ey iman getirenler özünüzü ve ailenizi cehennem odundan koruyun. Hansı oldu? Od ki, haqqında buyursa, vaquduhan nas vel hicara. Onun yanacağı insanlar və daşlardır. Aleyhə mələikətun, qilazun şidadun, la yahsun Allah ma amarahum və yef'alun ma yu'marun. Və onun üzərində şiddətli, qüvvətli mələklər durmuşlar. Hansı ki, onlar Allahın əmirlərini yerə yetirir. Allahın heç bir əmrinə asi olmurlar. Təhrim surəsi 6-cı ayə. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة سيد المرسلين وأقول هذا وأستغفر لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمد الكاملين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسlimen kethira. Allahdan qorx ey mömin kişi, Allahdan qorx ey mömin qadın və İslamı öyrən, İslamı tətbiq et. Bundan başqa bir nicat yolu yoxdur. Və bil ki, bu günlərim cəmiyyətdə qadınların haqları çoxdan qalanır. Çalış qorumağa, çalış öyrənib öyrətməyə, Bil ki, hər öyrəndiyinə görə, öyrətdiyinə görə, hər zəvaqdən çıxardığına görə əcrin var. Savab sahibsən. Və hər göz yumduğuna, bacarıb etmədiyinə görə də qiyamət günü Allah qarşısında sorumlusan. Və bu çox mühüm bir məsələdir. Qadınların qorunması, onların iffətlərinin, namuslarının qorunması çox mühüm bir məsələdir. Yetər ki, kifayət et, diqqət et ki, bu günlərim açıq-saçıq gəzən qadınlar, haldan hala düşən qadınlar, bəlkə sənin nəfsində də istəyində də onlardan var. Sabah amma ailə qurmaq üçün yararlı saymadıqlarındandır. Özün üçün, ətrafın üçün məsləhət bilmirsən. Bil ki, Sən bugün ailəvi qorumasan, yoldaşımı, qızımı, ətrafı qorumasan, açıq-saçıq kinolara, internet filmlərinə və s. baxmağa izin versən, sabah qiyamət günü bunların hamısına görə cavab verəcəksən. Bugün əgər izin versən, sabah başıma gələnlərə görə demək ki, niyə başıma gəldi? Bugün eğer bu aşağılıklara izin versen, bil ki sabah o kız, o kadın senin sözü dinlemeyecek. Bil ki o kız, o kadın İslam şeriat tabi olmayacak ve günah sendedir. Başlangıç sendedir. Həmçinin diqqət olunmalı məsələlərdən biri də odur ki, qadınlar, hətta qadın to toplumlarına Kadın meclislerine ve məscidlərə gittiği zaman gözəl şekilde giyinsinlər. yine bir şekilde ki, kişileri cəlb etmədən kişiləri cəlb edici ətirlər vurmadan, cəlb edici paltarlar giymədən, ziynətlərini açıq aşkarda qoymadan və kişilərin çox olduğu yerlər toplumlara qarışmasınlar. Və bir ki, Bu sadalığımız hər bir şeyin əksi səni həlakə aparır, ey möminə qadın. Səni həlakə aparır. Ələ səlli və səllimu rəhməkumullah ələl Mustafa'l Muxtar kəmə əmərəkum bidəlik ələzul əzul qaffar إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما واقموا الصلاه